Lurperatzen diren zaborrak ondakin erabilezinak daitzen dira, eta biltagarbik energia alternatiba sortzeko sedea du erabilezin hauekin, hainbat lan eta estudio egin dituzte ondakinak berreskuratzeko. Zikinak, beraz, erregai bihurtu nahi ditu, entrepresek beraiek erabilditzaten energia gisa, adibidez labeak ibilarazteko. Jadanik laulantegi adostu dira energia alternatiba ura erabiltzeko, hauen artean zementu eta berogintzako fabrikak. Biltagarbik garbik, biziki baikorki ikusten du proiektua eta bere emaitzak, zero ondakinetara eltzera lortuko ote dugu, Dominik Bosk bilta garbiko lehen ordea. Egun ez duzu posible, eh? teknologia bete edu zaitzina, legia edu du Bon, Eusin jarraigitzen ez teknologia legik ez eh, ahun mena bon, emeki emeki. Eta bon, helte bat ahibentik joge edo hama bostuten beko, posible duk ez eh, oen Elburua lurperatzen diren ondakinen kopurua mugistea, 2000 eta amazazpian ondakinen eunekolorogeita bosta baiostatua izango da, eta energia zer aldatua parean euneko ama bosta baizik ez litaike lurperatua izanen.